is van Ba, El wat in Samara gebouw het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaakt, en Agab het nog meer gedoen om die Heere, die God van Israël, te terg als al die konings van Israël, zijn voorgangers. En sy daar het heel, van Bet El, Je, Rechoe opgebouwd, ten koste van Abraham, sy eersgeborene, het hy sy fundament geleek, en ten koste van Sigurd, sy jongste, sy poorte opgericht, volgens die woord van die Heere wat hy deel die diens van Josia, die sien van Nen, gesprek het.